بسم الله الرحمن الرحيم القاعده الخامسه قاعده پنجم المشترك ودلالته مشترك ودلالة مشترك هذه القاعدة في المشترك والقاعدتان التاليتان في اللفظ العام واللفظ الخاص توضح المراد المراد يا توضح المراد من هذه الألفاظ في النصوص الشرعية والقانونية این قاعده در رابطه با مشترک هست و دو تا قاعده بعدی یعنی قاعده ششم و هفتم در رابطه با لفظ عام و لفظ خاص می باشد این قاعده ششم موضوعش لفظ عام هست تو که توضیحش میده و بعدی که هفتم باشه لفظ خاص رو توضح يتوضح المراد من هذه الألفاظ في النصوص الشرعية والقانونية واضح میگرداند مراد و منظور را از مراد و منظور این الفاظ را در نصوص شرعی و نصوص قانونی ابتدا تعریف میکند واللفظ المشترك هو ما وضع لمعنيين او أكثر في اصل الوضع اللغوي بوضع متعدد لفظ مشترک آن است که وضع شده باشد برای دو معنی یا بیشتر از دو معنی در اصل وضع لغویش ولی با وضع متعدد یعنی این لفظ مشترک که معانی متعدد داره متعدد هم موضع شده برای این معنا هم وضع شده و برای اون معنا هم وضع شده اینجوری نیست که با یک وضع معانی مختلف داشته باشه نه وضعش هم متعدد هست یدل على ما وضع له على سبیل البدل دلالت میکند مشترک بر آن معنایی که برایش وضع شده است بر سبیل بدل بر سبیل بدل بر اون معنا دلالت میکند ای على ها ای على هذا المعنى او ذاك یعنی بر این معنا دلالت میکند یا بر اون معنا به شکل بدل و عوض یا بر این معنا دلالت میکند یا بر اون معنا فلا بد فيه من شرطين با ناچارن مشترک درش دو شرط باشد تعدد الوضع و تعدد تعدد وازع وتعدد معنی يعني یعنی هم برای این معنا وز شده هم برای اون معنا پس وزع شدن چه متعدد شدن یک وضع نشد و برای معانی متعدد بله مثل لفظ العين وضع في اللغة للباصرة وعين الماء والجاسوس والشمس والذهب مانند لفظ العین وضع شده در لغت برای چشم برای چشمه جاسوس خورشید و طلا و لفظ القرع وضع في اللغة للطهر والهيس لفظ قرع وضع شده در لغت برای پاکی و هیس هم برای این معنا وضع شده هم برای اون معنا ولفظ و لیسرا و لفظ ید وضع شده برای دست راست و برای چپ لفظ سنتی للهجریتی و شمسیت المیلادیتی لفظ سنه برای هجری وضع شده و برای میلادی ولا يصح أن يراد بالمشترك إلا معنى واحد عند الحنفية وصحيح نيست كمراد مراد شود از کلمه مشترك جزء یک معنا در نزي حنفيه والفرق بین المشترک والعام والخاص فرق بین مشترک عام وخاص ان المشترك يتعدد فيه المعنى بوضع متعدد مشترک معنا درش متعدد است با وضع متعدد یعنی هم برای این معنا وضع شده و هم برای اون معنا وضعش متعدد بوده و معنای متعددی داره والعام يدل على شمول جميع الأفراد الذين يصدق عليهم من غير حصر عام دلالت بر شمول بر فراگیر بودن تمام افرادی که بر اونا صدق می دلالت می بدون حصر عام دلالت بر شامل بودن تمام افرادی می کند که بر آنان صدق می بدون حصر والخاص يدل على فرد أو أفراد محصورين يصدق عليهم من غير شمول خاص دلالت بر فرد أفراد افرادی می کند که حصر هستند لفظ خاص دلالت بر فرد أفراد افرادی می کند محصور هستند که برشون صدق میکند بدون شمول بدون فراگیر بودن پس لفظ خاص دلالت بر یک فرد یا افرادی میکند که محصور هستند که برشون صدق میکند بدون شمول اسباب وجود الاشتراک اسباب وجود اشتراک چه اسبابی که مشترک وجود دارد چه هست هناك اسباب كثيرة لوجود المشترك اهمها ما يأتي اسباب زیادی وجود دارد برای وجود مشترک مهمترینشون اینا هستند که میاند یک اختلاف القبائل فی الوضع اللغوی اختلاف داشتن قبیله در وضع لغوی بأن تختلف كل قبيلة عن الأخرى في استعمال الألفاظ للدلالة على معان بجونيك فرق داشته باشد هر قبیله ای از قبیله دیگر در استعمال الفاظ بر دلالت بر معانی در دلالت در استعمال الفاظ بر دلالت بر معانی قبیله با اون قبیله دیگر فرق داشته باشد ثم ينقل إلينا اللفظ مستعملا في المعنيين من غیر نص على اختلاف الوضع سپس نقل شود لفظ برای ما که در هر دو معنا استعمال شود بدون این که نصی از جانب لغویون وجود داشته باشد بر اختلاف وضع بر اینکه وضع اینا مختلف بوده نسی وجود داشته باشه مثل الید مانند ید تطلق لدى بعض القبائل على ذراع كله اطلاق میشه ید در نزد بعضی از قبایل بر کل زراع از سر انگشتان تا آرنج ولدى قبيلة أخرى تطلق على الساعد والكف و به نزد قبیله دیگر اطلاق می شود بر ساعد و بر کف ساعد هم از آرنج تا مچه ولد اخرى تطلق على الكف خاصه در نزد دیگر فقط فقط بر کف اطلاق میشه پس یکی از اسبابش اختلاف قبائل بوده در وضع لغوی دو تطور الاستعمال او الاشتراک المعنوی دومین سبب تطور استعمال بوده یا اشتراک معنوی قد یوضع اللفظ لمعنى عام یجمع لمعنى عام یجمع بین معنیینی گاهی وزن می شود لفظ برای معنای عامی که اون معنا جمع می کند بین دو معنی اون معنا جمع می بین دو معنی فتصلح الكلمة لكل منهما بسبب المعنى الجامع پس صلاحیت دارد اون کلمه برای هر یکی از اون دو معنی به سبب معنای جامعی که بین اون دو معنا وجود دارد و هو الاشتراک و این اشتراک معنوی است اون اشتراک قبلی که ما خوندیم ابتدای کار تعریفش کرد اشتراک لفظی بود با وضع متعدد و یغفل الناس عن المعنى الاصلی مردم هم از معنای اصلی غافل میشوند وتصبح الكلمة في ذن الناس من قبیل المشترك اللفظي کلمه در گمان مردم از نوع مشترک لفظی میگردد یک معنای جامعی بوده اون معنا بین دو معنی جمع کرده و در انتها کلمه در گمان مردم از نوع مشترک لفظی شده مثل لفظ المولا مانند لفظ المولا معناه فی الاصل الناصر در اصل معنای مولا ناصر هست ثم استعمل للسید والعبد سپس استعمال شده برای آزاد کننده و برای برده برای سید و برای برده و لفظ القرع یا لفظ قرع معناه فی اصل لغه معنای قرع در اصل لغت کل وقت اعتید فیه امر خاص قرع در اصل لغت به این معنا بوده هر وقتی که عادت شده باشد درش کاری خاص کاری خاص درش تکرار بشه عادت بشه بش میگن قرعه فيقال للحمى القرآ قرآ به تب قرعه گفته میشه دور معتاد تكون فيه به خاطر دوری که درش عادت هست وللمرأة قرآ به زن هم گفته میشه قرع وقت تحیض فیه و وقت تطهر فیه یعنی وقتی که درش حیض میشه و وقتی که درش پاک میشه وللثریا قرع و به سریا قرع گفته میشه وقت یعتاد معها نزول المطر فیه یعنی وقتی که عادت شده همراه با آن نزول باران ثم استعمل في القرآن لوقت الإدة التي تمكث فيه المرأة بدون زواج بعد طلاقها سپس استعمال شده در قرآن کلمه قر به وقت ادعی که زن درش مینشیند بدون اینکه ازدواج کند بعد از طلاق به اون وقت میگن قر و مثل لفظ نکاح و همچنین مانند لفظ نکاح تطور استعمال یا همون اشتراک معنوی معناه الاصلی الضم معنی اصلی نکاح پیوستن هست ضم جمع شدن فیشمل العقد شامل عقد میشه لضم اللفظین الى بعضهما خاطر اینکه دو لفظ به هم دیگه پیوسته میشن والجماع و شامل جماع میشه لضم الجسمین الى بعضها به خاطر پیوند خوردن دو جسم به هم دیگر فهو مشترک لغوي پس مشترک لغوی است ثم كثر اطلاقه في شرع علی العقد سپس اطلاق نکاح در شرع بر عقد زیاد شده است به عقد نکاح میگند پس یک اختلاف قوال در وضع لغوی سبب مشترک بودن شده است دو تطور استعمال یا تطور معنی تور تور شدن پیشرفت ترقی مراحل مختلف داشتن یا اشتراک معنوی سه التردد بین الحقیقت و المجاز سومین سبب تردد بین حقیقت و مجاز سبب شده که اشتراک پیش میاد بیاد تردد قد يوضع اللفظ لمعنى حقيقي اصلی گاهی وضع می شود لفظ برای معنی حقیقی اصلی ثم يشتهر استعماله في معنى مجازی سپس مشهور میشه استعمال اون لفظ در معنای مجازی و ينسى انه مجاز فی و اصلا فراموش میشه که این معنا درش مجاز هست این استعمال مجازی درش مجاز هست فینقل اللفظ الینا على انه حقیقت فی المعنیین برای ما بگونه ای نقل می شود که در هر دو معنا حقیقی است که هر دو معناش حقیقی هن. هم اونی که حقیقی بوده و هم اونی که مجاز هست الان از بس دیگه کاربرد داشته مجازش که فراموش شده که معنا مجازی هست الحقیقی و المجازی نقل شده لفظ برای ما بر این چیز که هر دو معنیش حقیقی هستند یعنی هم معنای حقیقیش و هم مجازیش كلفظ السيارة والدراجة ما مانند لفظ سیاره ماشین دراجه دوچرخه و مسره مسره هم اگر تلفنش حساب بکنیم معنای مجازیه اصلش یک چیزی بود تو خالی که به همدیگه راز میدادند سر میدادند در راجه که هم معنای مجازیش دوچرخه هست سیاره هم که ماشین هست خب اینا یک سری معنای حقیقی داشتن سیاره از سیر میاد یعنی حرکت کننده و در راجه هم معنای مجازیش که همین دوچرخه هست و یک معنای حقیقی داشته است نردبان یا معانی دیگی که در کتب لغت براش ذکر کردند خلاصه سومین علت مشترک بودن تردد بین حقیقت و مجاز بوده کلمه در حقیقت برای معنایی وضع شده ولی تا جای معنای مجازی داشته که فراموش شده که این معنایی که به کار برده شده مجازه و به عنوان معنای حقیقی نقل شده برای ما لذا الان دیگه گویی که دو معنی داره دو معنی اصلی داره حقیقی داره این هم سبب مشترک شدن بعضی از الفاظ شده چار التردد بین المعنى الحقیقی و المعنى العرفی سومین علت تردد بین معنی حقیقی و مجاز بود چهار تردد بین معنی حقیقی و معنی عرفی قد ينقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى اصطلاحي عرفي گاهی نقل میشد لفظ از معنای اصلیش به معنای اصطلاحی عرفی نقل میشه لفظ از معنی اصلی به معنی اصطلاحی عرفی فیکون حقیقتا لغویتا فی الاول در اولی معنای حقیقی لغوی هست و عرفیتا فی الثانی و معنای دومش عرفی هست و مشترك مشترکا بینهما و میگردد بعدا مشترک بین این دو يعني بين حقيقي و ومنه الألفاظ الموضوعة في اللغة لمعنى از همین نو هستند اون الفاظی که در لغت برای یک معنای وضع شده اند ثم استعملت في الاصطلاح الشرعي او القانوني لمعنى آخر سپس در اصطلاح شرعی یا قانونی استعمال شدن برای معنی دیگر که لفظ صلات او لفظ دفع او لفظ طلاق مانند لفظ صلات یا لفظ دفع یا لفظ طلاق فلفظ الصلاة في اللغة وضع للدعاء لفظ صلات در لغت برای دعا وضع شده و في الشرع للعبادة المخصوصة اما معنی اصطلاحی عرفیش عرف شرعیش به معنی دعا هست عبادت مخصوص هست ففي قوله تعالى واقيموا الصلاه در این آیه اقیم الصلاه یراد به المعنى الشرعی للغوی منظور از صلات معنای شرعیش هست همون عبادت مخصوص نه المعنای لغویش لفظ الطلاق في اللغة وضع لحل لحل أو قیدت لفظ طلاق در لغت وضع شده برای لحل ای قیدت وضع شده برای باز کردن هر قیدی و وضع شرعا لحل قید زوجیت صحیحه اما طلاق در شرع برای باز کردن قید ازدواج صحیح وضع شده فقوله تعالی الطلاق مرتان این قول الله متعال که طلاق دو مرتبه است یراد به معناه شرعی لا لغوی منظور از این معنای شرعی مراد است نه لغویش که همون باز کردن هر گروه قیدی باشد و لفظ الدفع فی اللغه وضع للسرعه فی السیر او الحدیث لفظ دفع کلمه دفع در لغت برای سرعت در رفتن یا سخن گفتن وضع شده و فی شرعی لرد او لاداء الدین اما در معنای شرعی و اصطلاحیش اصطلاح عرفی و شرعیش به معنای پاسخ دادن بازگرداندن یا ادا کردن دین هست و فی القانون و در قانون لرد على دعوى المدعی برای رد دادن بر ادعای مدعی فیقالو دفوع الخصوم گفته می شود در اصطلاح قانونی دفع کردن خصم یعنی دعوای خصم طرف مقابل مخالف و دفع به عدم تنفیس یا دفع به اجرا نشدن پس رد کردن رد کردن دعوای مدعی ادعای مدعی فقوله تعالی ادفع بلتی هی احسن پاسخ بده با هر آنچه که بهتر باشد ای رد بالاحسن والاكرم یعنی پاسخ بده به بهترین و ترین. پس ادفع اینجا به معنی لغت به کار نرفت چون در لغت دفع به معنی سرعت در سیر و در حدیث است اینجا به معنی اصطلاح شرعیش به کار رفت و حکمه حکمش چه هست انه یجب على المجتهد ترجیح احد معانی المشترک بالقرینه اللفظیه او الحالیه التي ترجح المعنى المراده واجب است بر مجتهد ترجیح دادن یکی از معانی مشترک با قرینه لفظی یا قرینه حالیه که معنی مراد رو ترجیح میدهد قرینه لفظی یا قرینه حالی که اون معنایی را که مراد بوده است ترجیح میدهد والمراد بالقرینه اللفظیه حالا توضیح ده منظور از قرینه لفظی چه است ما صاحب اللفظه قرینه لفظی اون است که همراه با لفظ باشد والمراد بالقرينة الحالیه منظور از قرینه حالیه ما كانت عليه العرب حين ورود النص من شأن معين قرینه که قرینه حالیه آنچه که عرب بر آن بودند زمانی که نس وارد شده است چه شعن خاصی رو زمانی که نس وارد شده است عرب داشتن اون قرینه حالیه هست جلوتر یه مثالی میاره فإذا ورد لفظ مشترك في النص الشرعي بين عدة معان لغوية وجب الاجتهاد لتعيين المعنى المراد منها زمانی که وارد شد لفظ مشترک در نص شرعی بین چند معنی لغوی واجب است اجتهاد کردن برای تعیین کردن معنایی که از اون لفظ مراد بوده است لأن الشارع ما اراد باللفظ الا احد معانیه زیرا شارع از اون لفظ فقط یکی از معانیش رو خاصه است و على المجتهد ان یستدل بالقرائن والأمارات على تعیین هذا المعنى بر مجتهد لازم است که استدلال کند به وسیله قرینه و علامت برای پیدا کردن و مشخص کردن اون معنا معنایی که مراد بوده است از بین چند معانی فالفاظ الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق يراد بها المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي إلا اذا وجدت قرینه تدل على أن المقصود هو المعنى اللغوي پس الفاظی هم نماز، زکا، صلات، زکات، صوم، حج و طلاق منظور از این الفاظ معنای شرعیشون هست نه معنای لغویشون مگر زمانی که قرینه ای وجود داشته باشد دلالت بر این کند که مقصد معنای لغوی بوده است مراد معنای لغوی بوده است نه شرعیشون پس اصل بر این است که معنا معنای شرعیشون بوده مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد و عکسش رو بگوید مثال ترجیح المعنى اللغوی به قرینت لفظیه مثالی برای ترجیح دادن معنای لغوی با قرینه لفظی لفظ صلات فی قوله تعالی لفظ صلات در قول الله متعال اینجا معنای لغویش مراد هست چون قرینه لفظی وجود داره چرا؟ ان الله و یصلون علی النبی همان الله و ملائکهش درود میفرستند بر پیامبر فانه یراد به الدعاء منظور از یصلون الصلاه اینجا دعا هست و هو المعنى اللغوی که دعا معنی لغوی صلات هست بقرینه لفظیه چون قرینه لفظی وجود داره هی نسبت الصلاه الى الملائکه و اون قرینه نسبت دادن صلات به ملائکه است إن الله وملائكته يصلون على النبي فإنه يراد بها الاستغفار لا العبادة المعروفة بالمعنى الشرعي منظور از يصلون والصلاة إن جاء استغفار هست نه اون عبادت معروف به معنای شرعی یعنی نماز و مثال ترجیح احد معنیه المشترک بقرينة لفظیه و مثال ترجیح دادن یکی از دو معنای مشترک با قرینه لفظی لفظ القرع لفظ قرع رجح المالكية والشافعية معنى الطهر بقرينة مالكية وشافعية معنای طهر را با تجب ای ترجیح دادن وهي لفظ ثلاثة اون قرينة لفظ ثلاثة است التي ينبغي أن تكون أكثر المعدود که باید برعکس معدود باشد و تأنیث اسم العدد دلیل على ان یکون القرع وتأنيس اسم العدد دليل على أن يكون القرء أكس العدد أكس اسم العدد مؤنس بودن اسم عدد دلیل هست بر این که قر باید برعکس عدد باشه قر معدوده باید برعکس عدد باشه و تانیس و اسم العدد دلیل على ان المعدود مذکر و مؤنث بودن اسم عدد یعنی هم ثلاثه دلیلی بر این هست که باید معدود مذکر باشه قانون دیگه صرف و نحو عربه لغت عربه که اگر اسم عدد مذکر بود معدود مؤنثه اگر اسم عدد مذکر بود معدود اگر عدد مذکر بود معدود مؤنث اگر عدد مؤنث بود معدود باید مذکر باشه و هو الطهر و اونی که مذکره طهره لا الحیزه حیز نیست ورجح الحنفية والحنابلة معنى الحيز بقرينة أخرى و ترجیح اند حنفی ها و حنبلی ها معنای حیز رو با قرینه دیگر و هی ان لفظ ثلاثه خاص و اون قرینه اینه که میگن لفظ ثلاثه خاص هست والخاص يدل دلالة قطعية على أن مدة الإدة ثلاثة قرون من غير زيادة ولا نقصان وخاص دلالت قطعی می کند که مدت عده سقر هست نه زیاد وهذا و هذا لا يتحقق الا اذا كان المراد بالقر هيس و این معنا محقق نمیشه مگر زمانی که مراد از قر همون حیز باشه چقدر ظریف ریز و دقیق مهم نیست که کدوم یکی از این دوتا قول راجه و کدوم مرجوحه ولی برای اینکه یک نظری رو داده اند چقدر کارشناسانه چقدر ظریفانه به خاطر اینه که مجتهد ولو که اجتهادش اشتباه باشه اجرش رو خواهد برد و مثال ترجیح في اللفظ المشترك قرینه حالیه مثال ترجیح در لفظ مشترک با قرینه حالیه اونا قرینه لفظی بودن حالا قرینه حالیه ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في, النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن از تو در مورد محیز میپرسن بگو اون اذیتی است پس زنان را کناره بگیرید به هنگام محیز و نزدیکشان نشوید تا پاک شوند فان المحیز یطلق فی اللغة على الزمان والمکان محیز در لغت بر زمان و مکان اطلاق میشه اسم زمان و اسم مکان فهو مشترك پس مشترك دیگه والقرينة الحالية تفيد ان المراد المكان لا الزمان اما قرينة حالية میگوید كمنظور از محيز إنجا مكان هست نه زمان یعنی مکان حیز فاصله لأن العرب ما كانوا يعتزلون النساء في زمن الحيز زير عرب شن چنین نبود که از زنان فاصله بگیرن در زمان حیض چقدر زیبا و من امثلت القرائن اللفظیه مثال هایی برای قرینه لفظیه و از جمله امثلی برای قرائن لفظیه لفظ الید فی قوله تعالی لفظ ید در این قول الله متعال و و سارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما دوز مذکر و مؤنث دوز مرد و زن قطع کنید اه، دستشان را مشترک بین ذراعی و الکف و ساعد مشترک است بین ذراع وكف صائد وبين اليمنى واليسرى وبين الراس و وقد أين المراد به وهو الكف واليمنى بالسنة العملية ومراد اون البته تعين شده است که کف هست و کف دست راست هست مرادش با چی تعیین شده با سنت عملی رسول الله صلی الله علیه وسلم و هی قرینه لفظیه و این هم قرینه لفظی است لفظ الكلالة في قوله تعالى لفظ کلاله در إن آية ان كان رجل یورث كلالة أو امرأة اگر مردی ارث برده شد به شکل کلاله یا زنی ازش ارث برده شد به شکل کلاله مشترکون بین من لم یخلف ولدن ولا والدن این کلاله مشترک هست بین چه معانی؟ بین شخصی که ولد و والدی به جای نگذاشته و من لیس به ولدن ولا والدن من المخلفین و بین این معنی و بین اون شخصی که خودش ولد نباشد و والد نباشد از میان باقی مانده ها اونایی که مخلفن باقی ماندن پس یک به کسی که ولد و والد نداشته باشد نه ولد داشته باشد و نه والد بهش کلاله میگن همچنین کسی که خودش ولد نباشه و والد نباشه باز هم بهش کلاله میگن والقرابه من جهت الحواشی غیر الوالد ولدی والوالد و همچنین به نزدیکان از جهت حواشی جز از ولد و والد کلاله میند پس کلاله بین این سه معنا مشترک است رجح المجتهدون المعنى الاول بالاستقراء باستقراء آيات المواریث اما مجتهدین معنی اول رو ترجیح دادن با استقراء و تتبع آیات میراث یعنی کسی رو که فوت کند و ولد و والد نداشته باشه لفظ الواو في قوله تعالى ولفظ واو در این قول الله متعال مشترک هست یعنی مشترک است بین این که آیا عطف یا حال واو عطف هست یا حالیه هست ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق نخورید از چه که نام الله برش برده نشده است و همان آن چرا که فسق هست مشترك بين إرادة العطف وإرادة الحال مشترك هست بين إنك إن این واو لفسق إن واو عطف هست يا حال هست بين اراده إنك آية منظور عطف بوده يا حال مشترك هست واو انقسم المجتهدون في شأنه على رأيين مجتهدين در رابطه با این واو دو رأ... بر دو رأی بندی شدند یعنی گروهی این رأی دادند و گروهی اون رأی رأی الشافعیت ان المراد به الحال شافعیه میگن منظور از واو اینجا واو حالیه هست فیکون النهي واردن على ما لم يذكر اسم الله عليه والحال أنه فسق خب اگر مراد حال باشه اون موقع نهی وارد میشه بر اون زبیهی که اسم خدا برش برده نشود در حالی که فسق باشد در حالی که فسق باشد یعنی چی؟ یعنی در حالی که نام خدا رو نبردند در حالی که فسق بوده یعنی اسم غیر الله برش برده شده پس در این حالت نه میشه خوردنش بر اساس تعریف شافعیه ذکر علیه حین ذبهی اسم غیر الله انه فسقون یعنی ذکر شده بر اون ذبیحه زمان ذبهش اسم غیر الله و رأی الحنفیه ان المراد به العطف اما رأی حنفیه اون هم اونجا رأی بود و رأی الحنفیتی منظورم خوندنش من را خوندم چون میشه را رو خوند و رأی الحنفیتی ان المراد به العطف رأی حنفیه این هست که منظور از این واو عطف هست فیکون النهی واردن على ما لم یذکر رسم الله علیه مطلقا اگر این واو عطف باشه که احناف میگن عطفه اون موقع نه بر چه چی چیزی وارد میشه بر هر چیزی وارد میشه که اسم الله برش برده نشده مطلقا سواء ذکر علیه نذبه اسم غیر الله ام لم یذکر حالا فرقی نمی کند برابر است هنگام ذبح اون ذبیحه اسم غیر الله برده بشه یا ذکر نشه اگر ما این واو و واو حالیه کنیم زمانی نه میاد برخوردن ذبیحه که اسم غیر الله برش برده بشه که این رأی شافعی هست و اگر این واو رو واو عطف حساب کنیم زمان در اون صورت خوردن زبیهه که اسم خدا برش برده نشده نهی هست اگرچه که هم اسم غیر الله برش برده نباشه که این رأی حنفیه هست پس اگر یه بار طبق شافعیه معنیش کنیم و یک بار طبق حنفیه اینجوری در میاد ولا تأكل مما لم یذکر اسم الله عليه و انه لفسق طبق مذهب شافعیه ابتدا معنیش میکنم و نخورید از آنچه که ذکر نشده است نام الله برش در حالی که فسق هست در حالی که اسم غیر الله برش برده شده باشد ببینید طبق این معنا یعنی زمانی که اسم الله برده نشده و اسم غیر الله برش برده شده نخورید حالا طبق حنفیه و نخورید از آنچه که نام الله برش برده نشده است و آن چرا که فسق هست پس اینجا مطلقه یعنی همین رو نخورید هم اونی رو که اسم هم اینی که اسم الله برش برده نشده نخورید واو عطفه و هم اونی رو که اسم غیر الله برش برده شده نخورید این واو عطفه طبق حنفية معنا شد دوم فإن لم توجد قرينة ترجح أحد معاني المشترك فيجب التوقف عند الحنفية حتى يقوم الدليل على تعيين أحد المعاني اگر قرینه ای وجود نداشته باشد که یکی از معانی مشترک رو ترجیح دهد پس توقف واجب است در نزد احناف تا این که دلیلی بیاید و یکی از معانیش رو تعیین کند و استعمال مشترک فی معانیه ويجوز اراده كل واحد من معانيه عند و صحیح صحیح استعمال مشترک در معانیش و جایز است ای هر یکی از معانیش در نزد مالکیه و شافعیه این بود از بحث مشترک که تا اینجای کار به حول و قوه الهی خواندیم